pensaba que tú me amas, No olvidar, eh, es para ti. Tantas noches que te busqué y al final que ya te encontré. Quiero besarte otra vez y nunca olvidar tu piel. Tantas noches que te busqué y al final que ya te encontré. Solo quiero decir déjate llevar por mí, que yo estoy puesto para ti. Toda la noche pienso en ti, porque me tratas así. Déjate llevar, baby, que yo estoy puesto para ti. Toda la noche pienso en ti, toda la noche pensando. Mientras tanto te buscaba, ya, tú a mí ni me mirabas los palos te dedicaba. Yeah. Todos mis temas te encantaban. Mientras cambio el dembow, estoy bailando. Cierro los ojos mientras pienso en vos. En la discoteca activo mi amor. Dime si piensas lo mismo que yo. Ando con unas gros activos pa' perrear. Sativa y marihuana para no olvidar. Una bichota con todo le gusta bailar todo el día, la loca le encanta perrear con toditos ahora. El que se enamora, goodbye que se joda. Yo no estoy puesto para el gangueo, no. Estoy puesto solo para el bellaqueo, sí. Mamacita, no me ponga pero. Si yo de tu cárcel soy un prisionero. Déjate llevar por mí. Que yo estoy puesto para ti. Toda noche pienso en ti porque me tratas así. Déjate llevar, baby, que yo estoy puesto para ti. Toda la noche pienso en ti, toda la noche pensando. la ah.